ni swala ya sunna tukataja kuwa kama vile duaa ya mzazi akimwombea mtoto wake ima akamwombea kheri au akamwapiza dua ile hairudi bali Allah subhanahu wa ta'ala huikubali kadhalika mtoto akiwa mwema kwa wazazi wake basi yeye pia dua yake anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah hamrudishi na hilo الشيخ حفظه الله hapa akataja akasema وفي وفي مقابل ذلك أو في مقابل هذا فإن بر الوالدين سبب لإجابة دعوتهما له kule kuwafanyia wema wazazi wawili ni sababu ya kukubaliwa dua yao wanapomwombea yeye وسبب لإجابة دعاء البار بهما لنفسه كذلك نسباب ya yule anayekuwa mwema kwa wazazi wake wawili kukubaliwa dua yake anapojiombea nafsi yake la siyama fi daf'i albalai wa kashfi alkurba au kashfi alkurab zaidi anapomwomba Allah amuondolee balaa na majanga ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu shahidi wa hayo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر كل كون وتوتات وتنبيه katika hali ya kutembea katika matembezi yao ima katika safari au ikawajilia mvua mvua ikanyesha faawau ila gharin fi jabal wakakimbilia kujificha na ile mvua katika pango kwenye jabali wakaingia kwenye lile pango wakakaa ndani فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم likaanguka jiwe kutoka katika lile jabali likaziba ule mlango wa lile pango ikawa lile pango wako ndani na mlangoni kumeanguka jiwe kubwa ambalo hawawezi kulisukuma kwa mkono hawana nguvu ya kuliondoa likaziba ile njia فقال بعضهم لبعض وكامبزانا wale waliokuwa ndani watatu baadhi ya wao kwa wengine kusema انظروا اعمالا عملتموها صالحه لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم hakuna njia nyingine hamna nguvu ya kuweza kujinasua katika hili mlilonalo kila mmoja atizame amali njema aliyoifanya kwa ajili ya Allah kwa ikhlas basi na amuombe Allah kwa amali yake njema kama hiyo huenda Allah akatuondolea ili jiwe akatupa faraja tukatoka na hii ni mojawapo wa aina za kutawassal na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mja kujikaribisha kwa Allah kwa amali njema alizozifanya kwa ajili ya Allah kama kwa mfano katika aya suratu Ali Imran ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكومب مغفرة وكبتيا عمل يا إيمان وليؤمني متومة الله عليه الصلاة والسلام kuna hapa pia kuna kutawassal kwa amali njema na ziko njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wametufundisha za kujikaribisha na Allah katika tawassul ambao ni mashru ni mja kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina na sifa tukufu za Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha waweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala na hili walilifahamu mitume wa Allah kama kwa mfano Zakaria Zakaria alayhi salatu wassalam alipokuwa kila akiingia kwa Maryam katika sehemu yake ya ibada hukuta chakula pale matunda ambao si msimu wake wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha wewe watoa wapi hizi yeye kama msimamizi wake ana wajibu wa kujua qalat huwa min indi min Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hii ni katika karamati al-awliya Allah alikuwa akimletea yale matunda msimu ambao si wake kwa mahurafi kama huyu ataitwa wali akifa kaburi lake lijengewe kisha watu wamwombe lakini mitume hawakuelewa hivyo huyu Maryam alayhi salam alipomwambia Zakaria alayhi salam قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب hapo hapo Zakaria akasema hunalika daa Zakaria rabbahu hapo hapo Zakaria aliposikia jawabu hilo hapo ndio akamuomba Mola yani yule aliyempa huyu si pia aweza kunipa mimi kwa nini niombe maiti ama niombe nini wakati yule aliye aliye na uwezo wa kila kitu aweza kunipa qala rabbi habri min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka anta samiu ad-du'a au innaka samiu ad-du'a innaka samiu ad-du'a kwa sifa ile ya kusikia dua ya Allah subhanahu wa ta'ala akaomba kupitia sifa hii Allah na yeye ampe kizazi chema Allah subhanahu wa ta'ala akampa akampa Yahya ona mfano huu namna gani mitume walielewa namna ya kutawassal kwa Allah kwa majina na sifa za Allah tukufu kadhalika waweza kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya yule ambaye waona kuwa dua yake yakubaliwa katika watu wema akuombee dua akiwa yuko hai masahaba walikuwa wakija kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama kisa cha yule bedui aliyekuja mtume sallam akhutubu siku ya Ijumaa akamtaka mtume sallama awaombee dua kuwa mvua imekatika hali mbaya ukame ya rasulullah ud'u Allah lana tuombee Allah subhanahu wa ta'ala tuteremshie mvua mtume sana akanyanyua mikono yake akaomba mvua hapo hapo mvua ikafanya nini ikanyesha lakini baada ya kufa kwa mtume sallama hakuna sehemu yoyote sahaba yoyote alikwenda kumuomba mtume sallama baada ya kufariki hakuna kitu kama hicho kabisa asikudanganyeni khurafi yoyote akamwambieni kuwa nendeni katika kaburi la mtu fulani pale ukimwambia atakufanyia jambo au mwambie akuombee ukatawasal kupitia nani maiti huyo akupeleka katika dini ya nani ya Abu Jahal wale wanaosema haulai shufaauna inda Allah wale ndio walikuwa إن الذين تدعون من دون الله ibadun أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا lakum in kuntum صادقين wengine huwaomba na wengine hutawassal kupitia maiti na vyote hivi viwili nini ni shirk akbar inaomtoa mtu katika uislamu kwa tufahamuni baina ya tofauti baina ya tawassul mashru' na tawassul mamnu' bila taassub kama wewe pia ni khurafi na kuna sihi kuna kitabu kizuri sana cha al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala chaitwa at-tawassul ahkamuhu wa anwa'uhu nenda kakisome tupilia mbali taasubi yako nenda kakisome sababu pale amezungumza kwa dalili Sheikh Albani rahmatullah alayhi naweza kusema tu kwa haraka haraka kitabu ambacho ni mukhtasar si kikubwa kidogo hivi waweza kusoma kwa siku mbili ya tatu ushamaliza wallahu a'lam sijui kama kuna kitabu kimezungumza kwa uzuri kabisa kwa mukhtasara eh? suala la tawassul kama kitabu cha Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayh nenda kipitie soma utapata faida kubwa sana ndani yake aya ndioeleza kwa kifupi tuna mengine mengi na shubuha tunazozitumia mahurafi katika kuwatia watu kwenye shirki pia amezitaja na majawabu yake pale ndani utapata qala kwa hivyo hawa wakaambizana kuwa kila mmoja aombe kwa amali yake njema aliyofanya lillah faqala ahaduhum mmoja wao akasema na hapa ndio mahallu shahid eh? Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran e mola wangu nilikuwa na wazazi wawili walikuwa watu wazima katika umri watu wazima wazazi wangu wamraati na namke waliya sibyatun sigharun ar'a alayhim na nina watoto wadogo na huyu bwana alikuwa ni mchungaji na hawa wako chini yake akiwa yeye ndiyo sababu ya kuwaletea wao kile wanachokihitajia katika riziki yao faidha arahtu alaihim halabtu walikuwa akichunga akija jioni na wanyama wake wakamua maziwa fabadatu biwalidayya fasaqaituhuma qabla baniya kisha huanza na wazazi wangu mwanzo nikishawanywesha wazazi wangu yale maziwa ndio nafuata nani watoto wangu ni wape kinyume na ilivyo leo kwa watoto wengi sana vijana wengi akishaoa mtu ni kama ameozeshwa akapewa na talaka tatu awape wazazi wake hataki kujua jambo la wazazi wake wala habari nao hana yeye sasa ana familia yake I've got my own family to look for kiingereza kingi yeye ana familia yake hajali wazazi wake kabisa akienda kwenye supermarket kununua vitu yeye hafikirii kabisa kwa kuna hata kama basi maziwa ama mkate mmoja tu hivi kidogo enda akanunulie mzazi wake hata kama haitajii basi anamkumbuka hafanyi hivyo habari hana yeye potelea mbali kama ndala na njaa ndala na vipi atakujua kini lakini huyu bwana alikuwa mwanzo akiwatanguliza nani wazazi wake kisha ndiyo familia yake usilale utakuuliza maswali sio siku hizi maswali ha. kilala utatupiwa swali kama huyu hapa usilale walala haya قال وأنه نأى بي ذات يوم الشجر siku moja alikwenda kulisha wanyama wake lakini sehemu ya mbali kwa mbali lishe ya wale wanyama ikawa mbali falam ati hatta amsaitu hakurudi mpaka ikawa imeingia jioni na usiku ushaingia sasa fawajadtuhuma qad nama nikawapata wazazi wangu washalala fika nyumbani washalala fahalabtu kama kuntu ahlubu nikawakamua maziwa wanyama wangu kama ninavyokama kawaida fajitu bilhilabi فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما kaja na kile chombo alichochukua maziwa ndani yake akifika pale wamelala wazazi wake akachukia kuwaamsha kule kuamsha akaona kama nitawasumbua wa akrahu an asqiya asibyata qablahuma na upande wa pili nachukia niwalishe watoto wangu niwanyweshe kabla ya wazazi wangu yani huyu bwana alikuwa ni kikweli yani wazazi wake amewaweka mbele na yeyote anayefanya hivi wallahi hawezi kupata shida katika maisha yake haiwezekani kupata shida katika maisha yake mtu ambaye ni mwema kwa wazazi wake apate shida jamani sisi tushindwa bwana kuna watoto wa Kiislamu bana majabari akhi kwa wazazi wao waovu kweli kweli hebu niwaulize nyinyi <laughs> kama ushawahi kutangamana na wao mabaniani baniana wa makafiri wajua vile waishi na wazazi wao yani muislamu washindwa na baniani bwana baniani anavyomtukuza mzazi wake na kumfanyia wema na nini wamuona muislamu bwana ashindwa na mtu baniani si muislamu amshinda amfanyia wema mzazi wake amheshimu mzazi wake kisha utawasikia wakisema bwana kama wengine washatangamana tangamana sasa wasema iko baraka kwa wazazi kama wafanyia vizuri baraka iko wajua kuwa kuna baraka sio kwa wao kuwafanyia wema wazazi wao sisi hatujui waweza kumuona kijana wa Kiislamu balaa tupu shekhi alafu tena baya zaidi awe yule mzazi amfanyia kila aina ya wema na yeye amfanyia kila aina ya uovu asubuhi akiamka ashapikiwa ashafanyiwa nini nguo zake afuliwa apigiwa pasi afanyiwa kila kitu afanyiwa kila kitu afanyiwa kisha hakuna muovu kwa wazazi wake kama yeye ambapo akitolewa tu akifukuzwa pale nyumbani kwa yule baba siku hiyo akasema bwana toka hapa nda zako tafute maisha yako kwingine ah taka viazi hakuna tena taka viazi mara ghafla tuamona mbakia kichwa tu hivi hana lolote kumbe ulikuwa huwezi eh? sasa kiburi chako nini ya kuwafanyia wazazi wako na huna lolote uwezalo wewe mzazi akufanyia kila aina ya kheri wewe umfanyia uovu sasa huu mfano mzuri sana huyu bwana alikuwa hataki mchezo katika kuwatanguliza watoto wake aliowazaa juu ya nani juu ya wazazi wake mwanzo wazazi namba moja wazazi kisha ndio watoto قال والصبيه يتضاغون عند قدمي yani wale watoto wamngangania wamlilia wataka nini wataka maziwa wana njaa lakini hakujali hilo falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum yani hali yangu kwa hivyo na hali yao hata tala alfajr mimi nimesimama na wazazi wangu wamelala mpaka alfajiri ikapasuka nimesimama tu na maziwa walipoamka ndio wakano kisha ndio watoto wangu wana usiku mzima acha kutoa macho hivi eh, mtu amfanye hivyo mfanye hivyo waweza kuona mzazi wako ameweka chakula chake jikoni pale ukaingia hivi ghafla ukakipiga fu kile mbali haina neno mtamwambia ninakula mimi kisha kweli ukimwambia kula yofurahi yule mzazi ah, mwanangu mkula eh mashaallah nafurahi bwana umpata nafsi ya kula wallahi alazim waweza kufanya hivyo na akakufurahia mzazi wako afurahi sababu mtoto wake alafu waje kumlipa uovu bwana qala fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-samaa ya allah ikiwa wajua kuwa mimi nilifanya hivyo kwa ajili ya kutafuta uso wako na radhi zako na kwa ikhlas kwa ajili yako kwa ajili ya uso wako ya Allah basi tupe faraja kidogo tufungulie hapa angalau tuione mbingu ففرج الله au ففرج الله منها فرجة Allah akaweka nafasi katika lile jiwe hivi kwenye ule mlango wa pango farao minha samaa wakaona mbingu sasa waona nje angalau ile pumzi upepo waingia ukitoka وقال الآخر na mwingine mahalu shahid tushaimaliza lakini hadithi ndefu acha tuendelee na huko wengine وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء mimi nilikuwa na binti ya ammi yangu nikimpenda mno kuliko vile mwanamume humpenda mwanamke nimpenda sana ana mahaba na binti ya ammi yake وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار nikamtaka kinyume na nafsi yake akakataa nikamtaka akanikatalia mpaka nimletee dinari mia moja na katika riwaya nyingine alipatwa na shida akaja kwake ikawa ile nafasi ameitumia kuwa nitakusaidia na hizi dinar mia moja lakini kwa sharti unimakinishe mimi juu ya nafsi yako qala fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar nilipata tabu nikakusanya dinari 100 fajituha biha nikamletea فلما وقعت بين رجليها قالت niliposimama baina miguu yake akaniambia ya abdullah ittaqillah ewe mja wa Allah mche Allah wala taftahi alkhatam illa bihaqqihi bimaana usivunje ubikira wangu isipokuwa kwa haki yake yani ingelikuwa umenioa kisha ndio ukaingilia katika jambo hili faqumtu anha yule bwana akasema alivyosema maneno yale nikasimama pale pale nikaondoka na nikamwachia kile nilichompa kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj fafruj lana minha minha furjatan fafaraja lahum ikiwa wajua ya Allah nilifanya hivyo kwa ajili yako basi tu, tuwekee nafasi katika ili jiwe yani songeza zaidi ili jiwe Allah akalisongeza tena akasongea ah, tena lakini bado hawawezi kutoka haya watatu nafikiri tukikamatwa sisi leo hapa tuafilia mbali kwenye lile pango basi hizo dua tu tukiambiwa haomba kwa amali yako na kipi cha kuomba nacho leo hivi sisi tulivyo madhaifu katika amali nani ana kitu pengine za kusema labda hiki nikiomba nacho hiki labda awe bakia ni uombe tu dua tu ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakurehemu basi utafunguliwa nasema basi kwa amali yako uliyoifanya ikiwa unaifanya dilla katika asri hii ya ma, ya, ya ma Facebook na nini yani watu wamekuwa kila wanachokifanya wakifanya nini riaan wa sum'atan riaan wa sum'atan yani watu wamekuwa waishi katika maisha yao na kujionyesha sallallahu alaihi wasallam mara nyingi utawapata watu kwa namna hiyo yani hakuna amali ya kheri yoyote mtu ataifanya isipokuwa ataka watu wajue kuwa ameifanya hana zile amali ambayo ni baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa chache pengine kama zipo basi sallallahu alaihi wasallam sallallahu yahdiyana وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز أنا أممpa mtu ajira kazi kibarua kisha ampe sehemu katika nini mtele ndio ajira yake falamma qada amalahu qala a'tini haqqi alipomaliza kazi yake kaniambia nipe haki yangu fa'aradtu alayhi faraqahu faraghiba anhu kampa ile sehemu yake bwana hii ndio haki yako kama ni kilo moja kilo mbili akaiwacha kenda zake قال فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها kawa nakusanya tu ile, ule mtele wake ule nikaupanda na lima nikiupanda na lima nikanunua ng'ombe na katika riwaya kuwa alinunua na watumwa kawa na mbuzi na ng'ombe wanyama wakawa wengi fajaani faqala ittaqillaha wala tadhlimni haqi akaja akaniambia mche Allah baada ya miaka usinidhulumu haki yangu nipe wewe na kudai wewe hukunipa haki yangu siku zile qultu idhhab ila tilka albaqari wa ri'aiha fakhudha ona wale ng'ombe wale na kulikuwa na watumwa wenye kuwachunga wale ng'ombe na mbuzi na nini katika riwaya nyingine wanyama wengi akamwambia ona wale abid watumwa na wale ng'ombe wale wote wako فقال اتق الله ولا تستهزئ بي mche Allah usinifanyie istihzai mimi najua kitu changu ninachokidai kiasi gani فقلت اني لا استهزئ بك والله mimi sikufanyii mzaha ili ni mali yako خذ ذلك البقر ورعاها wachukue wote wachungaji na nini na ng'ombe wale wote wako chukua enda nao فاخذه فذهب به jamaa hakubakisha hata ng'ombe mmoja akawachukua akaenda nao hii amana mwafikiri ni mchezo hii yani mtu kuwa mwaminifu kiasi si mchezo ilikuwa iwaweza kusema kwa nini ilikuwa kilo ngapi wewe wadai kilo moja hatakuwa kilo moja yako mtele ndanayo atakuwa na mdhulumu si kilo moja tu ah akampa ile bwana akaenda nao fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha wajhika fafruj lana ma baqiya ya allah ikiwa wajua nilifanya hivyo kwa ajili yako kwa ajili ya uso wako basi kile kilichobakia tufungulie fafaraja Allahu ma baqiya Allah akawafungulia kile kilichobakia wakatoka watembea alhadith muttafaqun alayhi قال الشيخ حفظه الله فأحد هؤلاء الثلاثة كانت وسيلته في دعائه لتفريج هذا الكرب birrahu biwalidayhi shaykhain alkabirin mmoja katika hao watatu ilikuwa kujikaribisha kwake kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dua yake ili Allah awape faraja na aondolee lile jiwe katika lile pango lile janga liwaondokee ni ule wema wake aliyowafanyia wazazi wake wawili watu wazima ikawa ni sababu ya Allah kumkubalia dua yake takubaliwa dua yako kijana kuwa mwema kwa wazazi wako kuwa mwema kwa wazazi wako sababu mtume sallama ashakwambia ridha Allah fi ridha alwalidain radhi ya Allah iko katika kuridhia wazazi wawili ikiwa wazazi wako wawili wamekuridhia wewe Allah yuko radhi na wewe na Allah akiwa radhi na wewe ukimwomba hatakurudisha maadamu yuko radhi na wewe kuwa mwema kwa wazazi wako unapopatwa na shida ukimuomba Allah Allah atakubalia maombi yako bali wakati wote unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala atakupa unachokiomba wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيك